Ordin, batitzugu proiektu hanitz, hyuna lantzen dienak eta alde desberdin hanitzetaik. Adibidazen ikerketa zentruan, sumaitek ikertzen dizi e justo jakurmena, nula jakurten dugun, nola haurek jakurten dien eta disleksiak ze jagin dien, eta hoi behizik elhebi dunetan eta elhek bakar dunetan. Sumaitek ikerten, ikertzen dizi e habo memoia, sumaitek nula idazten dugun, sumaitek nula ahozko hizkuntza entelegatzen dugun, zumaiteke bai kontzientzia, ordi matut zumanea desberdin hanitz, hanitz horrenik hartzeko, eta ondotik jentia jinazten dizugu ikerketa zentrulat, eta teknika behizi zumaite abilten ditzugu hanik Odin Ordin bat duzu IRM adibidez, duzu ikusteko nula hunak funtzionatzen dian gaiza bat egiten dugulaik, eta hori duzu ikusten behituk odola nula igaiten den eh, hyneko parte desberdinetan. Ba duzu EEG deitzen dena, elektroencefalogram, eta hori duzu ikustian zer den hunaen aktivitate elektrikua gaiza bat egiten dugulaik. Eta hori teknika hani txabilten titzuk alkarrik ilan, entelegatzeko zinez hunak nula funtzionatzen dian gaiza bat egiten dugulaik eta usu hizkuntza ilotutako ariketa bat egiten dugulaik. Eta ordin, e, eh, iginoztako bizin hola ikusten altitzugu desberdin tarzunak, elhe bakarra eta elhe bidunen hartin izateko manean edo pentsatzeko manean edo hola? Edo kumprenitzeko manean balin ba? Ebe bai, baduzu, bon, beti baduz ez tabaida bat horri buz, eta izigarri gogorbait ahalako desberdin tarzunen ikustia, benen kerla ihanitxekat zaman dizie, ba zela, elhebidun abantail bat bezala, eta horrek bat baitez bat alagintzen zila konzentrazioan. Eta jakutsi dizi, eba jerem uh, eh, argazki zumaite basela baziela gune zumbait hunan, nun elhebidunek neurona habo bazutien elhebakardunek beno, eta ebai nun eh, mateia suia, ordin zu neuronen arteko komunikazioa, hoi, be mateia sui habo bazela elhebidunetan, elhebakardunetan beno. Eta gune hoik zuntzutzen zinez konzentrazioa eta eta um, mm, funtzio eksekutibuetan, honi hoik tutze gune osko gaizetan jabilten ditugun funtzioak, bezik ariketa bat komplikatuk delaik eta gaiza hanitsi pentsatu behar dugulaik. Be beziki funtzio hoietan, um, mm, funtzio hoien jabilteko eh, jabilten ditugun guneetan, bazela kambiamen hoik. Ordin pentsatzen dizie, elhebi dunek edo bi hizkuntzen ikastiak laguntzen gutila funtzio horietan eta kon, orokorki hobeki konzentratzen eta hobeki funtzionatzen egunoz. oz. Eta ordin, bon, jadanik gaisa hanitsa ipatxitzugu, bena behasari zunbaite eka bat habu ikertu nahi balin badi edo ikasi gai hurri buz, Baxpi, argaiten ahalde ikusi, nuiz datekin, zetenoetan eta nun. Prefosta, ordi mintzaldia emanen dit Xantelmo Museoan, donosti zentruan, dagun haste hartin, zazpi honetan, gaiko zazpietan. Eta uh, dohainik duzu, edo nurgiten ahal duzu, eta, eta, voilà. eta espazide jiten ahal, be, YouTubeen baduzu, badukezu, bai, grabatuik, eta uer zabalik Prefosta. Untxa, beskerik hainitz intza eta guaz egun intzali horrentako. <laughs> eskerik hainitz.